I DN idag står det på första sidan Silvia på julcirkus. Det har varit stor cirkusföreställning på Cirkus i Stockholm. Detta låter mycket betagande intressant så vi har kallat hit lindansare Raymond Lindeman. Hjärtligt välkommen. Tack för det. Hoppas jag inte står på snöret. Här. Nej, det var väldigt roligt att få komma hit. Ja. Mycket kul. <laughs> Ja. Mycket kul var Ja, vi tycker också det är roligt att ni är här. Tycker ni det är kul? Ja. ja. Jag tycker det är lajbans, ja. Tycker det är kul och lajbans, ja. ja. Vi tänkte få höra lite mer om cirkusens underbara värld. Tänkte ni få höra lite mer om hur det är i cirkusens underbara värld? Precis. Ja, det är livsfarligt. Ja. Jo, jag vet att det... Det är ett farligt värld. Jag har varit lindansare i många år. Men nur dann seien sie länger, Bolina. Jaså? Nej, Nein, nej, jag dansar inte längre, Polina. Vad gör ni nu då? Hon trillade ner, Lina. Ja. Vad förskräckligt, hon försvann ner i sågspånen, ja. Vi fick kratta och kratta, men så hittade vi henne sedan, ja. Nu dansar vi på en vajer istället, ja. Nu dansar vi på en Weiher gestellt, ja. Ja, jag hörde ni sa det nyss. Ja, jag sa det nyss, ja. Jo, jag var trollkarl förut, ja. Tr såga, trollkarl? Sågade itu, sågade damen, ja. Jaha. Men hon stack, ja. Stack? Hon stack sin väg, den itusågade damen stack sin väg, Hur ja. Hur hon göra det? Ja, hon stack. Hon bor, hon bor numera i Malmö och Lund, ja. Ja, men... Eh, men Lina och jag har vårt nummer. Nu dansar vi alla slags moderna danser. Vi dansar tango, vi dansar Uh, vals, Stilla vals och vi dansar den foxtrot. Den är ganska svår den foxtrot, men det gör vi ja. Vatutsi dansar vi, gammal rolig dans, vatutsi. Man svänger sig, man knyter ihop skosnörena och så dansar man som satan. Så, ja. Mycket roligt. Ja, nu är det så att vi kan dansa ganska många danserna för det att Lina hon har blivit eh, skyddsombud på cirkus. <laughs> Ja. alltså, alltså du har hittat Lina? Igen. Jo, Lina hon kom fram så småningom. Vi dansar ju med varandra. vi älskar varandra, ja. Jo, så vi lägger linan direkt i sågspånen så kan vi dansa vad fan vi vill, ja. <laughs> Jo, men annars är det farligt. Jag satt nu igår inför gårdagens föreställning, satt ute i min vagn och noppade sågspån ur vajern. Det måste man göra, man vill ju ha en ren och snygg vajer. Ja. ja, det vill man ju ha. Ja, självklart. Ja, västvajert, sa jag när det var klart. Ja, ja. Nu är den ren och fin. Men när jag satt i min lilla vagn, jag har på min lilla vagn, tillsammans med... Det är mycket bättre på cirkus nu för tiden. Ja. Jag satt och åt, vi får god stor mat. Ja, mäktig mat får vi. Dvärgarna har växt som fan, de är 1,80 långa nu, ja. Duktig mat, fin cirkus, ja. ja, ja direktör Snorbart, han kom in i min loge där och sa fort som fan, ta på dig din uniform. Fin uniform med guldenknappar, sa han. Ta på dig den fort som fan. Så sa jag, direktör Snorbart, Ska jag sälja choklad, konfekt, karameller efter alla dessa år? Nej, sa han, ta på dig uniformen fort som fan. Jag sa, jag tror på mig, men fan ska sälja choklad, konfekt, karameller när man har varit lindansare i 190 år? tyska och... Nå i alla fall, de är korta. Nå i alla fall. Var var vi? Jo, direktörsnor... Ja. ja. Du hade tagit på dig uniformen. Jag fick på mig uniformen i rasande fart. Jag sa, vad fan, det är ju långt till pausen. För först ska ju det farliga lejonnummer, vara. De har farliga lejonnummer. Ja. Det är det som det är, sa han och slet in mig. Du ska in i buren för lejontämjaren har stuckit. Ja. Oj, oj, oj. Han stuckit med damen utan underkropp, ja. ja. Hur man cyklade. <laughs> Nå i alla fall. Hon fick sitta på parkerhållaren. Nå i alla fall. Eh. Jag förstår inte vad han kan få nöje av henne. Nå i alla fall. Men hon har fruktansvärd överkropp. Nå i alla fall. <laughs> Ja, ja. Själv har han en jävla underkropp. Nå i alla fall, vad var det vi var? Det var en utvikning från ämnet. Det var en utvikning ja. från ämnet, ja. ja. Då kommer man in, stor bur. Och så sa han, spring inte i lejonen, sa han, spring inte i lejonen. Det är lätt att säga spring inte i lejonen, de sliter mig sönder i små stycken, sa jag till direktör Snurrbart. Ja. Inte vara rädd, de sliter inte sönder dig i stycken. Vi ska se till det. Här står jag, san, och så fyra cirkussträngarna. Vi har stora gevär i händerna och om lejonen vill slita sönder dig in, så skjuter vi dig innan. Ja, så slipper jag. behöver inte tänka på Ja, vad fan ska jag göra? Så gå in, san, och så öppnade han lite lucka. Jag kom in där, lejonen kom emot mig, det kröp efter ryggen på mig. Det var ett litet lejon, jag fick slänga bort det, så här. Så kom det stora. Fan, det är ju sex lejon, det skulle bara vara fem lejon. Men då var det det hemska Leo från Afrika. Helt vilt lejon kom emot mig. Stort gap. Vad fan ska jag göra? Vad fan ska jag göra? Ropar till direktör Snåbart. Ja. Stoppa in huvudet i gapet på honom, skrek direktör Snåbart. Ja. Det är inte så lätt att säga göra, alltså. Hur gör man? Jag ska visa, alltså, direktör Snåbart. Och han stoppar in huvudet genom gallret och in i lejonmunnen natt och alltihopa. Publiken gjorde drottning Silvia skrek som en vansinnig. Orkestern spelade... Alla papperskastar i luften. Allt var en förtjusande succé. Det sa jag till hans änka sedan. Jag sa, vad fan... Jag sa, det var ju succé, en fantastisk död i skönhet. Det hade ju gått bra också om man, hade, om man inte hade glömt att ta ut cigarren.